Про тебе я цього не сказав би. Та як же можна так жити? Він вихилив повну чарку і скривився. Ох і кисле, аж за печінки хапає. Так от, на іншу людину глянеш, а вона увесь вік у двох шкурах, в одній на роботі, в другій дома. Добре було, коли мали тільки по одній, буркнув майдан. Василь Васильович кинув на нього швидкий пильний погляд. А вже ж, у мене тоді було дуже багато друзів. Майбутні адвокати клялися один одному, що не братимуть хабарів. Початкуючі філософи, що знайдуть філософський камінь. Майбутні педагоги, що навчатимуть дітей тільки правди. Тоді і я, що ти, міг за одне слово неправди повіситися на телефонному стовпі. Тищенко довго не наповнював чарки, і майдан наповнив сам. Справа в тому, що ти ні трохи не порозумнішав. Е, ні, заперечив Василь Васильович, і не бачиш, коли те слово фальшиве, а коли щире. До чого це ти? враз насторожився Тищенко. Та все до того ж. Не можна кидати на перші ліпші терези, при цьому чужі, все те, що зібрав за життя. Які це терези? Я не вірю, не вірю цьому твоєму ірші, рубанув майдан. Які є докази? Ну, докази. Майдан барабанив по склу пальцями. Знову пригадував прогулянку в Пушкінському парку Ірину і молодика з світлим чубом. Але якщо він помилився, тоді Тищенко зненавидить його на все життя. Та й надто все складно. Без доказів я не повірю це скоріше здогади. Я знаю за ним велику, хотів сказати, непорядність, а потім подумав і докінчив інакше один великий гріх. Непорядність чи гріх? Не знаю, щиро зізнався майдан. Та й просто на всіх добра не настачиш, махнув довгою сухою рукою. Всі ми працюємо на справу. Тищенко вдав, що не почув останніх слів. Ірша мій земляк. Та якщо казати правду, хоч це й не стосується цього випадку, добро комусь найкраще. Там серце промовляє до серця, а благо для всіх не всім і дається. Багато є спекуляцій на ньому. Розвію філософію. Я кажу про конкретний випадок кажеш не конкретно. І хочеш, щоб я таким чином продав людину і, зрештою, свою совість. А якщо ти віддаєш у заставу їх за фальшиві гроші? Ну що ж, однак треба вірити. У що? Як у що? В добро, в тепло? Чи хочу себе зрештою? Пробачили мені мені так заболіли і так пропекли оті твої слова про власну родину, що вона тримається тільки на тобі, на твоїй порядності, твоїх, якщо хочеш, стражданнях. Ну, то й інше, похмуро мовив майдан. Мабуть, він ремствував на свою хвилинну слабкість. І та наша офіра, либонь, може виявитися марною. Офіра ніколи не марна, переконано сказав Василь Васильович, а сам подумав, що ж він рятує дочок, жінку, родину чи так звану справу? Що? Підхопився і закрокував по кабінету. І ти кажеш зовсім не те, що думаєш. Нащо так високо? А кажу я. Завжди кажу те, що думаю.